D'Rubrik vun de Lëtzebuerger Bahá'í, um Mikro de Jean-Marie Nau. An dëser Emissioun hunn ech an de Bahá'í Schrëften nom Wuert Fräiheet gesicht. Hei e puer Gedanken, déi mer besonnesch gutt gefall hunn. Eng Aktivitéit, déi am engste verbonnen ass mam Gewëssen, déi der mënschlecher Natur eegen ass, ass d'Fäegkeet, selwer d'Realitéit z'erfuerschen. D'Fräiheet, de Sënn vun der Existenz ze sichen a seng potential Talenter z'entwéckelen, déi esou en Zil géife méiglech maachen, muss beschützt ginn. D'Mënschen hunn d'Recht, fräi u Wëssen ze kommen, och wann dëse fräien Zougang an eiser heiteger Gesellschaft net ëmmer ginn ass. Dësen eenzegaartegen Elan vum mënschleche Gewëssen ass déi moralesch Gerechtfertegung vun enger Rei vu Rechter, déi an der universeller Deklaratioun an op aner Plaze geschriwwe sinn. D'Recht, dass jiddereen eng Erzéiung kritt, d'Fräiheet sech ze beweegen, den Zougang zur Informatioun an d'Méiglechkeet um politesche Liewen deelzehuelen, sinn alles Aspekter, déi eng ausdrécklech Garantie vu säitens der internationaler Gemeng brauchen. Esou ass et och mat der Fräiheet vum Denken am an dem Glawen. wouranner d'reliéis Fräiheet och ass, an och d'Recht, Meenungen ze hunn an déi richteg auszedrécken. D'Eenheet vun der mënschlecher Rass. Sou wéi Bahá'u'lláh se virgesinn huet, gesäit d'Schafung vun enger universeller Federatioun vir, an där all Natiounen, Rassen, Klassen a Glawensrichtungen eng mateneen an definitiv vereent sinn, wou d'Autonomie vun de Memberstaaten an d'perséinlech Fräiheet sou wéi d'Initiativ vun den Eenzelne komplett a fir ëmmer geschützt wäerte sinn. Wat déi Leit ugeet, déi per force a mat alle Mëttelen d'Fräiheet verlaangen, sief dat hei gesot. Eng moderéiert Fräiheet, déi d'Wuel vun der Mënschheet garantéiert, déi d'Bezéiungen um Niveau vum Universum bäibehält a preservéiert, Dës Fräiheet ass an all senger Kraaft an an all Ausmooss an de Léiere vu Bahá'u'lláh enthalen. Déi Aufgab, déi haut de wichtegste Regierunge ginn ass, ass déi, universelle Fridden ze schafen, well am Fridden läit d'Fräiheet vun alle Vëlker. Kuckt gutt, wéi d'Erzéiung an d'Kënschte vun der Zivilisatioun engem Vollek a senger Regierung Éier, Wuelstand, Onofhängegkeet a Fräiheet bréngen. Eng vun de Léiere vu Bahá'u'lláh ass d'Fräiheet vum Mënsch. Soulaang dës, soulaang de Mënsch Prisonéier vun der Natur ass, ass hien e wëllt Déier, well de Kampf ëm d'Existenz ass eng vun de Fuerderunge vun der Welt vun der Natur. De Wee vun der Natur ass deen, wou dat Animalescht regéiert. D'Déier handelt en accord mat den Noutwendegkeete vun der Natur, geet sengen eegenen Instinkten a sengen eegene Wënsch no, wat och ëmmer seng Impulser a seng Zouneigunge sinn. Hien huet d'Fräiheet, déi ze befriddegen, awer hien ass e Gefaangene vun der Natur. Hie kann net een Hoer vum Wee ofwäichen, deen d'Natur him ginn huet. A wann Dir, léif Radio Ara-Nolauschterer, wëllt mat eis iwwer d'Fräiheet diskutéieren an zesummen doriwwer nodenken, dann hutt Dir d'Méiglechkeet, den 9 Abrëll, Freides owes zu Steesel, dat mat eis ze maachen.